Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Esingizda bo'lsa, darslarimizning avvalida sizlarga bir savol bilan murojaat qilgan edik. Bu savol Mavaron nahrni to Xitoygacha to'laligicha fath qilib, mana bu mintaqalarda yana islom nurini avvalgilardan ham keng taratgan buyuk islom sarkardasi kim edi? ayni mana shu savolimizning javobi bugungi darsimiz mavzui bo'ladi islom tarixida o'chmas iz qoldirgan islom va musulmonlarning izzatiga izzat sharafiga sharaf qo'shgan kufr va uning ahillarini xoru zor qilgan ulug' islom sarkardasi avvalgi qo'mondan fotihlarga nasib qilmagan ko'plab fathlar sohibi qutayba ibn muslim al bohiliy rahimaullohdir qutayba ibn muslim al bohiliy rahimulloh 49 to'qqizinchi hijriy sanada tavallud topgan va u kishi xurosonda 10 yil vali bo'lib ishlagan va bu valilik davrida shu darajada ko'p futuhatlarni jangu jadallarni o'tkazdiki bu ishlari bilan islom va musulmonlar zafar quchdilar alloh subhanahu va taolo u kishiga avvalgi fotihlarga nasib qilmagan ko'plab futuhatlarni nasib qildi va bu yurishlari bilan kufr va uning ahlini qalblariga qo'rquv soldi keling mana bu buyuk sarkardani Xorosonga vali bo'lib kelishligi haqida biroz to'xtalib o'tsak buning uchun biroz tarix ortga qaytishligimiz kerak bo'ladi esingizda bo'lsa Xorosonda yazid ibn muhallab 3 yil valilik qiladi mana bu valilik davrida hajjoj ibn yusuf abdulmalik ibn marvonga bir necha bor xatlar yuborib Xorosondan Yazid ibn Muhallabni valilikdan chetlatishlikni va o'rni o'rniga boshqa odamni vali qilib tayinlashlikni ko'p mashvara beradi. Oxiri Abdulmalik ibn Marwan Yazid ibn Muhallabni Xorason valiligidan chetlatib, bu yerga boshqa, ya'ni Hajjoj ibn Yusuf as-Saqofiy tomonidan tavsiya qilingan insonni vali qilib tayinlashlikka rozi bo'ladi. U inson Qutayb ibn Muslim al-Bohili edi. tayba qanday qilib hajjojning oldida e'tiborli shaxsga aylanib qoldi hajjoj iroqqa vali bo'lib kelishligidan oldin bu yerda bishir ibn Marwan vali edi va bu vaqtlarda muhallab xavorijlarga qarshi janglarni olib borar va bishir muhallabni bu janglarga qo'mondan qilib tayinlagan va askarlarni buning itoatida yuborgan edi bishir ibn Marwan vafot etgandan keyin askarlar bu xabarni eshitib muhallabni tashlab o'z uylariga basra va kofaga qaytib kela boshlaydi hajjoj kelib qaraydiki odamlar jangni tashlab uylariga qaytib kelgan hajjoj juda qattiqqo'l inson bunday tartibsizlikni aslo yo'l qo'ymaydi u basra va kofada qattiq vaz nasihatlar va tahdidlarni qiladi va aytadiki menga yetib keldiki sizlar muhallabni jang maydonlarini tashlab o'z uylaringizga qaytib kelibsizlar allohga qasamki uch kundan keyin muhallabni askarlaridan biror kimsani bu yerda topsam uni o'ldirib uy joylarini tortib olaman tezlik bilan qaytinglar ortinglarga deb tahdid qiladi hajjojning qanday insonligi dunyoga mashhur bo'lib bo'lgan hamma insonlar shosha pisha muhallabning oldiga qayta boshlaydi va hajjoj ularning orqasidan kuzatib qolib bir xat ham jo'natadiki muhallabga ey muhallab men senga hojatim borligini ko'ryapman va menga dushmanlarga qarshi jang qilishligidagi jiddu jahdligini ko'rsatgan mana bu sendan qochib kelgan odamlarni yana senga yubordim va agar ular senga ma'siyat qilib yengiltaklik qiladigan bo'lsa ularni o'ldirgin deb buyuradi ya'ni hajjoj muhallabga to'la salohiyatni topshirib qo'yadiki kim qarshi chiqsa uni o'ldirishlikka ijozat berib qo'yadi lekin muhallab aytib o'tganimizdek dono inson edi u hajjojga shunday maktub yozadi mening huzurimda faqatgina itoat qiluvchi va o'z gunohlariga nadomat qiladigan insonlar bor albatta insonlar uqubatdan qo'rqadigan bo'lsalar yana ham katta gunohlarni qilishligi va uqubatdan jazo choralaridan omonda bo'lsa gunohlarini kichraytirishligi mumkin siz ularni osiylar deb nomlagan insonlarni menga xiba qiling albatta ular botir chavandozlardir umid qilamanki Alloh ular bilan dushmanlarini yo'q qilsa dedi hajjoj mana bu askarlarni muhallabga jo'natgandan keyin yana bir ish qiladi ya'ni musab ibn Zubayrning davrida askarlarga ko'p maoshlar berilar edi hajjoj esa mana bu maoshlarni kamaytiradi hajjojning mana bu qilgan ishi iroq ahliga yoqmaydi Shunday iroq ahlining kattalari basra xossatan basra ahlining kattalari abdulloh ibn jorud ismli bir kishini oldiga keladida bu kishi ya'ni hajjoj bizga berilayotgan oyliklarni maoshlarni kamaytirdi agar bunga tek qo'yib bersak bundan ko'proq yana bizlarga zulm qilishlari mumkin biz senga uni iroqdan chiqarishlikka bayat qilamiz va abdulmalik ibn marvonga bizga boshqa insonni vali qilib berishligini bo'lmasam o'zimiz uni ishdan bo'shatishligimizni yozamiz dedi. o'ylashadiki u ya'ni abdulmalik ibn marvon modamiki iroqda xavorijlar bor ekan bizdan qo'rqadi ya'ni bizni itoatsizlik qilishligimizdan qo'rqib aytganimizni qiladi degan bir gumonga boradi va ular sirli holatda bay'atlashib bir birlariga ahd beradi bu xabar hajjojga yetib keladi lekin hali aniq bo'lmaganligi uchun u baytul molda narsalarini ehtiyot qilib olib qo'yadida ishni oxiri qanday bo'lishligini kutadi yetmish oltinchi hijriy sanada edi bu voqealar robiyil oxir oyida abdulloh ibn jorud abduqays qabilalarini to'plab bayroqlarni ko'tarib namoyish qilib chiqib keladi hatto hajjojni oldigacha keladi hajjojni oldida ba'zi bir o'zining xos soqchilari va ahli baytidan boshqa hech kim bo'lmaydi ibn jorud odamlari bilan birgalikda hajjojga tashlanishadi hattoki bu yerda ur to'polon boshlanib to hajjojning chodirgacha ham kirib borishadi hajjojni chodiriga kirib borib uni ham ur deb qilib qo'lga olishadi va talon taroj qila boshlaydi ularning fikrlari har xil edi ya'ni o'ldirishlik emas balki basradan u yerdagi voliylikdan chetlatishlik edi lekin ba'zilari abdulloh mujoridga uni bugundan qoldirma yo'q qil deb turib tezlashlikka harakat qildi lekin abdulloh mujorid yo'q ertaga ko'ramiz buni ishini deb to'xtatadi bu to's to'polonni eshitgan basraning boshqa bir kattalari ya'ni hajjaj tarafdorlaridan bo'lgan boshqa raislar o'zining qavmlarini olib keladi bularning ichida qutayb ibn muslim al bohiliy ham bor edi ular allohga qasamki biror bir insonni o'ldirilishligini yoki mol mulkini talan toroj qilinishligiga qo'yib qo'ymaymiz dedi. ya'ni bu gapi bilan ular hajjojning tarafini olishligini bildirayotgan edi hajjoj esa bu vaqtda tamomiy hayotdan umidini uzib qo'ygan endi tamom bo'ldim deb o'tirgan edi mana bu gapni eshitib turib uning ruhiyati ko'tariladi biladiki uni himoya qiladigan u bilan birga turib beradigan insonlar bor ikki o'rtada olomon jang boshlanadi Jang 1 soat davom etadi, hattoki Abdullah ibn Jarud bu yerda qatl qilinadi. Abdullah ibn Jarud qatl qilingandan keyin u bilan birga chiqqan olomon qocha boshlaydi. Hajjojning nido qiluvchisi nido qiladiki, insonlarga omonlik beriladi, kimki qochayotgan bo'lsa, ularning orqasidan quvlamanglar deydi. Ayni mana shu ish Hajjoj uchun qattiq ta'sir qiladi, ya'ni Qutayba ibn Muslim al-Bahili shunday bir do'st bilan dushman ajraladigan bir vaqtda uning joniga oro kiradi uning yonida turib qattiq himoya qiladi va uni hayotini saqlab qoladi mana bu narsa hajjojning qalbida qutayba ibn muslimga nisbatan muhabbatni uyg'otadi bundan keyin hajjoj o'z hukumatini u yerdagi voliyligini mustahkamlaydi va ayni mana shu yillarda yana shabibul xorijiy nomi bilan xavorijlarning kattalaridan shabib musulmonlardan ko'plarini qatl qilib yerlarni fasodga to'ldirib kelayotgan bir vaqt bo'ladi. U Kofaga kirib keladi va Kofaga kirib Basraga ham yaqinlashib kelishni boshlaydi. Hajjoj har qancha katibalarni yubormasin, har qancha kuchli amirlarni yubormasin, Shabibul Xoriji Hajjoj yuborgan katibalarni birma-bir yo'q qilib, amirlarini birma-bir o'ldirib kelar edi. Bu narsa insonlarning qalblariga qo'rquvni tushiradi. bir kuni hajjoj uyida o'zining kravatini ustida yotgan holatda mashvaraga o'z maslahatchilarini chaqiradi va o'sha yotgan holatda aytadiki men sizlarni bu yerga chaqirishligimdan maqsadim bu shabib xavorijning ishi hammanglarga ma'lum u sizlarni diyorlaringizga kirib hamma yoqda talan toroj qilib vayron qilyapti menga mashvara beringlarki qanday qilamiz biz har qancha askar yubormaylik shabib ularni yo'q qilib o'ldiryapti nima qilamiz menga mashvara beringlar dedi shunda safdan bir kimsa agarda amir menga ijozat beradigan bo'lsa men gapiraman deydi hajjoj gapir deydi u kishi hech qanday kimsani rioya qilmasdan gapira boshlaydi albatta amir alloh taolodan qo'rqmaydi va amiril mo'mininda ham e'tibor qilmaydi va raiyatiga nasihat yaxshilik bilan ham qaramaydi deydi hajjoj bu gapdan darg'azab bo'lib o'rnidan turadi va bu gapni kim aytdi deydi qutayba ibn muslim men aytdim deb bu gapini yana takrorlaydi hajjoj g'azablangan holatda qanday qilib bunday deysan deydi shunda qutayba chunki siz deydi sharafli insonlarni jangga yuboryapsiz va ular bilan birga esa oddiy askar oddiy xalqlarni askar qilib yuboryapsiz u insonlar mag'lub bo'lishligidan uyalishadida oxirigacha jang qilishib hech qanday tadbir choralar ko'rmasdan qatl bo'lib ketyapti deydi ha unday bo'lsa menga qanday fikr berasan deydi qutaybay aytadiki jangga o'zingiz chiqing va siz bilan birga maslahatchilaringiz ham chiqsin va o'z nafslari bilan sizga ishlarda sherik bo'lsin deydi bu taklif hajjojga ham yoqib tushadi agarchi hajjoj avvalida g'azablangan bo'lsa ham lekin qutaybayga nisbatan qalbida muhabbat bo'lganligi va uni hurmat ehtirom qilganligi uchun bu taklifini qabul qiladi va ertasi kuni hamma maslahatchiyu boshqa insonlarga e'lon qilginki men o'zim boshchiligida jangga chiqaman deydi ertasi kuni bo'ladi hajjojning jarchisi chiqib odamlar keldimi odamlar tezroq kelsin deb jar solib turadi odamlar to'planib bo'lgandan keyin hajjoj qutayb ibn muslim va u bilan birga qolgan maslahatchilarini hammasi qurollangan holatda otlarini minib jangga otlanadilar va ular basraga yaqinroq bo'lgan sabaha degan mintaqaga borib tushadi bu sabahada shabibning askarlari mana shu mintaqaga yetib kelgan edi ular chorshanba kuni bu mintaqaga yetib keladi va bir ikki kun bu yerda jangi mashvaralarni olib borishadi qanday qilib jang qilishlik va juma kuni ertalab tongda jang boshlanadi Tongda jang boshlanib, shiddatli tus oladi. Jang to peshin vaqtigacha davom etadi va Allohning izni bilan xavorijlar ustidan Qutayb ibn Muslim, Hajjoj va boshqa musulmonlar g'olib bo'lib, Shabibil Xorijiyni o'ldirishli nasib qiladi. Albatta bu g'alabadan musulmonlar xosatan Hajjoj juda xursand bo'ladi. Qutaybaning bergan maslahati va uning shijoati uni dadillik bilan oldinga qarab intilishligi yana bir bor hajjojda o'zgacha taassurot qoldiradi ayni mana shu shijoat g'ayrati va uning jangi qobiliyatlari hajjojda qutayba ibn muslimni xurosonga voliy qilishlik fikrini tug'diradi va mana shu ishlari sababli hajjoj uni hurmat qilib xurosonga voliy qilib tayinlaydi qutayba ibn muslim faqatgina xurosonga voliy bo'lib qolmagan balki mana shu xavorijlar ustidan g'alaba qozongandan keyin avval hajjoj uni roy mintaqasiga voliy qilib tayinlaydi so'ngra sakson beshinchi hijriy sanada esa uni xurosonga voliy qilib tayinlaydi lekin sakson oltinchi hijriy sanada u xurosonga voliy bo'lib keladi bu valid ibn abdul malikning xilofati davri edi qutayba iroqdan xurosonga qarab yo'l oladi hali xurosonga yetib kelmasidan oldin yo'lda askarlarini to'plab ularni ichida shunday bir xutba qiladi إن الله أحل لكم هذا المحل ليعز دينه ويذب بكم عن الحرمات ويزيد لكم المال استفاضة والعدو وقمة وعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصر بحديث صادق وكتاب ناطق فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله سبحانه وتعالى سيزلرجا o'z عزيز قلش qilishlik sizlar bilan o'z hurmatlarini himoya qilishligi va sizlar uchun mollarni ziyoda qilib dushmanlarni esa sindirishlik uchun mana bu o'rinni sizlarga halol qilib berdi va o'z nabiy sollallohu alayhi vasallamga o'zining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 amallar yozilur zotan Alloh yaxshilik qilguvchilarning amallarini zoya ketkazmas va mana bu va'zlardan so'ng alloh subhanahu va taoloning huzurida qatl qilingan insonni tirik allohning huzurida huzurida rizqlanayotganligi haqida oyatni ham o'qib ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون alloh yo'lida qatl qilingan kimsalarni o'liklar deb o'ylamang balki ular tiriklardir robbilarini huzurida rizqlanyaptilar robbilaringizning va'dalariga o'zlaringizni tayinlanglar o'z nafslaringizni eng yuksak ishlarga va eng qiyin ishlarga tayyorlanglar deb vaz nasihatlar qildi xurosonga yetib keliboq o'z qo'shinini jihodga tezlab ularni janglarga yubordi Toliqqonga yetib kelgan vaqtda Balxning katta boshqa zodagarlari ham unga kelib qo'shilishdi va ular bilan birgalikda Amudaryodan o'tib Chag'oniyon podshohiga yo'liqdi. Chag'oniyon podshohi o'zining hadiyalari va tillodan bo'lgan kalitini olib chiqdi va o'z shahariga uni taklif qildi va o'z shahrini Chag'oniyonni jangsiz taslim qildi. Bunga sabab Shuman va Axrunning podshohlari Chag'oniyon podshohi bilan yaxshi munosabatda bo'lmas un um bilan yomon qo'shnichilik qilardi qutayba ibn muslim chag'oniyamdan ahrun va shumanga qarab yo'l oladi va bularning oldiga boradi bular ham katta bir kuch bilan kelayotganligini ko'rib fidya berish evaziga sulh qilishadi qutayba ibn muslim al bohiliy rahimaulloh o'zining xurosonga voliy bo'lib kelgan 86 hijriy sanadagi jihodiy yurishlarini mana shunday zafarlar bilan tamomiga yetkazgandan so'ng Marvga qaytib ketadi. Askarlarni esa Mavaron Nahrda qoldirib, o'z o'rniga ukasi Solih ibn Muslimni qo'mondan qilib tayinlaydi. Qutayba Marvga qaytib ketgandan keyin Solih Kosonni hamda Arshudni fath qilishlikni va Farg'ona shaharlaridan bo'lgan Axsikentni ham fath qilishlik nasib qiladi. Qutayba Marvga yetib borgandan keyin Bodg'is shahrida musulmon asirlar bor edi. Mana shularni qutqarishlikni fikr qiladi va bodg'iz podshohiga ya'ni nizikka o'z huzuridagi musulmon asirlarni ozod qilishligini bo'lmasa uning holi yomon bo'lishligini tahdid qilib bir maktub yuboradi nizik qutaybaning bu tahdididan qo'rqadida o'z huzuridagi musulmon asirlarni ozod qilib qutaybaga yuboradi musulmon asirlar qutaybaning oldiga yetib kelgandan keyin qutayba salimun nosih o'z elchisini nizikni sulhga chaqirishligini va mana shundagina unga omonlik berishini tayinlab bir maktub bilan an Nosihni nizik oldiga yuboradi. Va bu maktubida Qutayba shunday yozgan edi: Allohga qasam ichib aytamanki, agar sen meni oldimga kelmasang men senga qarshi shunday bir jang qilaman va undan so'ng sendan xohlagan narsamni talab qilaman va meni bu maqsadimdan hech narsa qaytara olmaydi toinki seni ustingdan zafar quchmagunimcha yoki bundan oldin vafot etmagunimcha degan bir maktub yozgan edi salim nizikning oldiga mana bu maktubni olib kelgandan keyin nizik maktubni salimning oldida ochib o'qib qarab ey salim Nima deb o'ylaysan? Bu sohibini huzurida o'zi bir yaxshilik bormi? Menga shunday bir maktub yozibdiki, bundaqasi menga oldin hech ham yozilmagan edi dedi. Salim unga javoban Albatta bu kishi, ya'ni Qutayba o'z sultonligida juda qattiq qo'l inson. Agar unga yengillik qilinsa, u ham yengillik qiladi. Agar unga qattiq turib olinadigan bo'lsa, u ham qattiq turadi. Va uni senga yozgan bu maktubidagi g'azabidan hech narsa man qila olmaydi so'ngra nizik salim bilan birga qutaybani oldiga kelib u bilan bodg'iz ahli uchun sulh qiladi lekin bu sulhda bir shartni qo'yadiki qutayba bodg'izga kirmaslik sharti edi qutayba ham ayni bu sulhni qabul qiladi mana shu shartga ko'ra sulh qiladi bu ish tamomiga yetgandan keyin qutayba buxoro shaharlaridan bo'lgan poykandga hujum qilishligini ixtiyor qiladi poykand tijoratchilar shahri bo'lib atrof mintaqalardan katta-katta savdogarlar kelib bu yerda o'z tijoratlarini olib borar edi. Qutayba Poykandga yurish qilishlikni boshlaganda boshqa atrof islom shaharlaridan ham unga yana askarlar kelib qo'shiladi. Qutayba Poykandga yetib borganda Poykand ahli ham tek turmaydi, atrofdagi Suuddan va boshqa qishloq shaharlardan o'ziga yordam berishligini so'rab odam chopar yuboradi. Atrofdan ham Qutaybaga qarshi juda ko'p askarlar yig'ilib keladi, lekin Poykan shahriga kelmaydi, balki Qutaybaning kirib chiqish yo'llarini hammasini to'sib oladi. Qutaybaga yo'llar to'silib qoladi. Hatto bu, ya'ni muhosara desak ham bo'ladi, mana shu muhosarada 2 oy qolib ketadi. Na tashqaridan unga bir xabar kelar, na o'zi tashqariga biron bir xabarni chiqara olar edi. Lekin harakat qilardiki, atrofdagi boshqa islom o'rkalariga unga yordam kuchlarini jo'natishligini xabarini berishlikka qo'lidan kelgancha harakat qilardi va yana islom va musulmonlarning eng suyangan ishlaridan biri bu alloh subhanava taologa nusrat so'rab duo qilish edi ular alloh subhanava taologa nusrat so'rab duo qilishlikda davomiy bo'ldi va har kuni janglar bo'lib o'tar edi mana shu orada qutayba safida bir ajamlardan bo'lgan josis bor edi buxoro ahli uni chaqirib unga katta miqdorda mol dunyo va'da qilishadida qutaybani bu yerdan qaytarishlikka bir iloj qilib bir xila qilib Qutaybani qaytib ketishlikka ko'ndirishligini tayinlashadi. U josiz Qutaybani oldiga keladida xuddinki unga nasihat qilayotgan insondek odamlardan sir qilib Qutaybani quloqiga shunday deb shivirlaydi. Hajjoj o'z ishidan olinibdi. Xurosonga ham boshqa bir inson vali qilib tayinlanibdi. Sen uchun eng yaxshisi endi odamlarni olib qaytib ketgin degan bir maslahat beradi. Qutayba uning josiz ekanligini mana shu o'rinda darro sezadida bu xabar insonlar orasida tarqalib ketishligidan oldin o'sha zahotiyoq uni o'ldiradi va yorada yana bir kishi ham bo'ladi bu narsani eshitadi ya'ni mana shu josus ko'tarib kelgan gapni eshitadi unga ham qattiq tayinlaydiki bu xabarni sen bilan mengina bilaman agarda bu xabar odamlar orasida birortasini ichida gap bo'lib tarqaladigan bo'lsa senga ham yetishaman men tilingni tiygin deb qattiq tegadi chunki bu xabarning tarqalishligi insonlarni sabotiga putur yetkazar edi. Qutayba o'z askarlarini jangda yana ham qattiq kurashishlikka yana ham qattiqroq jang olib borishlikka buyuradi. Musulmonlar jangni yana ham kuchaytirishadi, hattoki jang shu darajada kuchli tus oladiki, dushmanlar mag'lub bo'lib qocha boshlaydi. Musulmonlar ularning orqalaridan quvib, shaharga kirib ketmasligi uchun qo'llaridan kelgancha atroflarini to'sib, oldilaridan ham to'sib, har qayoqlardan ularni taraqay qilib tashlaydi. Juda ko'plarini o'ldiradi va ba'zilarini asir oladi. Ulardan faqat oz miqdorigina qochib qutulib, qal'aga kirib olishlikka muvaffaq bo'ladi. Qal'aga kirib, qal'a darvozalarini yopib olishganda Qutayba palaxmonlar qo'yib, qal'a devorlariga otib uni buzishlikni buyuradi. Musulmonlar palohmonlardan katta-katta toshlarni otib qal'a devorlarini buzayotganda Poykand ahlining qalbiga qo'rquv tushib, sulh qilishlikni talab qiladi. Albatta Qutayba ham uzoq vaqtdan beri davom etayotgan jang musulmonlarni ham tinkalari qurigan, charchagan. Bu sulhni qabul qiladida o'z tarafidan bir kishini Poykandga hokim qilib, o'zi esa Maruga qaytib ketadi. Qutayba Maruga qaytar ekan, hech qancha masofa yurmasdan bir 20 kilometrlar atrofida yurgandan keyin bir xabar keladiki, poykant ahli sulhni buzganligi va Qutayba tarafidan qo'yilgan hokimni o'ldirishganligi xabar yetib keladi. Qutayba darhol orqaga qaytadi-da, qal'ani muhosara qiladi. Muhosara bir oy davom etadi. Atroflariga palahmonlar qo'yilgan, shaharga tez-tez toshlar otib turar edi. Bu hujumlar natijasida yana shahar devorlari buzilishlikka yaqin bo'ldi. Bu holatni ko'rgan poykan ahli agarda Qutayba kirib keladigan bo'lsa, endi rahim shafqat qilib o'tirmaydi. Shuning uchun tezroq sulhni taklif qilaylik, sulh bo'lsa yaxshi bo'ladi deb yana bir sulh taklif qilishadi. Lekin Qutayba avval sulh qildi, lekin bu sulhni buzgandan keyin endi qabul qilmaydi. Balki yana ham qattiq ularga hujum qilib, shahar devorlarini buzib ichkariga kiradi va u yerdagi barcha urushga yaroqli bo'lgan erkak zotini qirib tashlaydi. Shahar ichida yana bir g'ilay inson ham bor edi. U katta tijoratchi bo'lib, mol dunyosi behisob edi. Bu odam musulmonlarga qarshi o'z mol dunyosini sarf xarajat qilib doim musulmonlar qarshi kurashayotgan toifalarga qurol yarog' u oziq-ovqatlar bilan mana shu mol dunyosi sababli ta'minlab ularni ta'minotlarini o'z bo'yniga olgan. Bu g'ila kishi Qutaybani oldiga olib kelinganda u aytadiki, men o'z nafsimga fidya berib o'zimni ozod qilaman deganda Salimin Nosih qancha berasan deydi. U qiymati 1 millionlik bo'lgan besh ming xitoy ipagi beraman deydi qutayba atrofdagilarga qarab nima deysizlar olamizmi desa atrofdagilar albatta uning fidyasi ko'p musulmonlarda g'animatlari yana ham ziyoda bo'ladi lekin uning hiylasidan omonna qolmaymiz deydi Qutayba ham qilayotgan bu jangu jihodlari faqatgina islom va musulmonlarning zafari musulmonlar bir g'animat maqsadidagina jang qilmaydi, balki Allohning kalimasi, Allohning shariati yer yuzida oliy bo'lishi, kufr va uning ahli xor bo'lishligi uchun jang qiladi. Qutayba aytadiki, Allohga qasamki, bundan keyin biron bir musulmon sening makruh hiylangdan zararlanmaydi. Uni o'ldiringlar dedi va o'sha yerda o'ldiriladi. Musulmonlar poykantda behisob tillay kumush idishlarga va hatto Xurosonda ham ega bo'lmagan juda katta miqdordagi g'animatlarga ega bo'lib Marokka qaytishadilar. Marokka qaytgandan keyin Xutayba albatta Baytul Mol juda katta miqdorda mol dunyoga ega bo'lganligi uchun yangi qurol aslahalar, ot va yana urushga keraklik bo'lgan asbob va anjomlar sotib oladi va bo'lgan ish futuhatlar va qilgan ishlarini yozib hajjojga yuborganda hajjoj ham albatta bu narsalardan xursand bo'ladi va yana Qutayba bu maktubida Hajjojdan ruxsat so'raydiki, butun qo'shinga yangi qurol bilan qurollantirishlikni ruxsatini so'raydi. Hajjoj ham albatta bu narsaga izin beradi va bu yili Qutayba butun Xorosondagi islom lashkarini yangi qurol bilan qurollantirib chiqadi. Qutayba qish kunlarini Maruda o'tkazgandan keyin, ya'ni rohatlanib, keyingi yil uchun qo'shinni tayyorlashlik va boshqa idoraviy siyosiy ishlarini tartiblab, qishni o'tkazgandan keyin bahor faslida odamlarni to'plab ularga men sizlar zodi rohilaga oziq ovqatga muhtoj bo'lib qolishliklaridan oldin oziq ovqatni jamlashlikka va o'z vatanlaringlarni himoya qilishlikka muhtoj bo'lishligidan oldin yerlaringizni kengaytirishlikka boshqa yerlarga ko'chishlikka chaqiraman dedi askarlarni to'plab Buxoro tarafga yurish boshlaydi. Yo'lda Numshikatga keladi. Numshikatliklar Qutayba bilan sulh qilishadi. Ular bilan sulh qilib o'tgandan keyin Romitonga keladi. Romiton ahli ham Qutayba bilan sulh qiladi. Urushlikni xohlashmaydi. Bu ikki shahar bilan sulh qilib Marovga qaytayotganda boshqa yo'ldan Qutaybaga turklar hujum qilib qoladi. Bular sug'utlik va Farg'ona ahlidan jamlangan 200 ming kishilik qo'shin edi. Bularning boshchisi Xitoy podshohining jiyani Kurbag'ovun yetakchiligida hujum qiladi. Turklar hujumi qo'shinning orqa tarafiga birinchi uyushtiriladi. Qo'shinning orqa tarafida Qutaybaning ukasi Abdurrahman ibn Muslim al-Bohili kelayotgan bo'ladi. Buncha katta hajmda qo'shinning hujum qilganligini ko'ratda Abdurrahman tezlik bilan bir choparni Qutayba tarafga jo'natib, o'zi esa jangga kirishib ketadi. Qutayba qo'shinning avvalida ketar edi, taqriban bir chaqirim yoki undan uzoqroq masofa orada bor edi. Chopar Qutaybaning oldiga yetib, holatni, vaziyatni xabarini berguncha juda katta miqdorda bu dushman hujumi bo'lib ham to'satdan bo'lib qolganligi uchun musulmonlarga juda og'ir keladi, hattoinki mag'lub bo'lishlikka yaqin bo'ladi. Lekin Qutayba ham o'z vaqtida tezlik bilan yetib keladi. Qutaybani ko'rgan musulmonlar ruhiyatlari yana ham ko'tarilib, ko'tarangki ruh bilan jiddu jahd bilan jang qilishlikda davom etadi. Va Alloh subhanahu va taoloning yordami bilan musulmonlar mana bu vaziyatdan nafaqat chiqibgina balki ular dusidan zafar quchishlikka muyassar bo'lishadi 89 hijriy sana bo'lganda Hajjoj Qutaybani Buxoroga yurish qilishlikka buyuradi. Buxoro esingizda bo'lsa bir ayol kishi boshqarar edi, o'g'li Tog'ishot kichkina bo'lganligi uchun. Lekin bu ayol musulmonlarga doim jizya to'lab yashab kelar edi. Lekin ayol vafot etgandan keyin uning vaziri Vardan Xudod Tog'ishotdan podshohligini tortib oladi. tortib oladida bu sulhni buzadi qutayba o'z qo'shinini olib buxoroga qarab yurish qilib ketayotganda yo'lda sug'utlik hamda shahrisabz va nasab ahllaridan bo'lgan bir to'p insonlar unga qarshi hujum qiladi qutayba ular bilan jang qilib g'alaba qozonadi va yana buxoroga yurishlikda davom etib yana bir mintaqaga kelganda u yerda ham unga katta bir hajmdagi qo'shin ro'barosidan chiqib u bilan ham ikki kunu ikki kecha jang qilib ularni ustidan ham g'alaba qozonadi so'ngra buxoroga borib vardat xudot bilan jang qiladi lekin uni ustidan g'alaba qozonolmay Marovga qaytib ketadi. Va bo'lgan voqea hodisalarni va Buxorodan g'alaba qozonolmay qaytganligini Hajjojga bildirganda Hajjoj unga menga Buxoroning holatini tasvirlab ber dedi. Qutayba Hajjojga Buxoroning jo'g'rofiy holatini daqiq sifatlab hamma taraflarini yoritib maktub yo'llaydi. hajjoj bu maktubni o'qib ko'rib qutaybaga vardod xudot ustidan g'alaba qozonolmay qaytganlik uchun tavba qilishlikka buyuradi va qaysi tarafdan hujum qilish kerakligini ham o'rgatadi 90 hijriy sanada qutayba yana buxoroga qarab yurish qiladi buxoro o'sha vaqtdagi bu buxoroni boshqarayotgan vardon xudod sug'utga va atrofdagi boshqa turk qabilalarga unga yordam berishligini so'rab choparlar yuboradi ular ham albatta yordam jo'natishadi Lekin bu yordamlari yetib kelishligidan oldin Qutayba tezlik bilan harakat qilib, Buxoroni qamal qilishlikka muvaffaq bo'ladi. Shunday bo'lishiga qaramasdan atrofdagi qo'shni yurtlar Buxoroga o'z yordam kuchlarini yuboradi. Musulmonlar bularga qarshi janglar olib boradi va janglarda bir kunida Azd qabilasi, ya'ni Muhallab ibn Nabiy Sufroning qabilasi bu kunni bizga qo'yib beringlar, biz bilan dushmanlar o'rtasini xoli qo'yinglar dedi qutayba bunga ruxsat beradi azd qabilasi hammalari ularga qarshi juda shiddatli jang olib boradi lekin kuchlar teng bo'lmaganligi oqibatida aziz qabilasi mag'lub bo'lib hattoinki orqaga qochib muaskarga ham kirib ketishlikka majbur bo'lishadi ammo orqada esa ayollar bolalar bor edi ular erkaklarni va qaytib kelayotgan otliq chavandozmi kim bo'lishidan qat'iy nazar ularning yuzlariga urib toshlar otib yig'lab ularni orqaga qaytarishadi va atrofdagi boshqa mujohidlar ham yana jangga kirishib turib ularga manjaniqlardan palohmonlardan toshlar irg'itib turklarni orqaga chekinishlikka majbur qiladi dushman orqaga chekinib qaytgandan keyin bir balandlikka chiqib oladi va o'rtada ozroq kichikroq bir daryo ham bo'ladi qutayba kelib qo'mondonlarga aytadi, kim ularni bu o'rindan olib tashlaydi? Kim endi jangga chiqadi dedi. Hech kim indamaydi. Shunda Qutayba Banu Tamimni oldiga borib turib, bugungi kuningiz shuncha qilgan janglaringizdek bo'lsin deydi. Ya'ni shuncha vaqtlardan beri janglar qilib kelyapsizlar, bugun o'shlarni bir to'p qilib bir qattiq bir jang qilinglar deydi. Banu Tamimning boshchisi qo'mondoni Waqi' ibn Hassan at-Tamimi bayroqni olib oldiga qarab yura boshlaydi. va o'sha kichik daryoni oldiga yetib kelganda ko'prik oldida o'z qabilasiga qarab kimki o'limga tayyor bo'lsa men bilan ko'prikdan o'tsin bo'lmasa mana shu yerda tursin dedi u bilan birga 800 kishi ko'prikdan o'tib jang boshlanadi jang juda qizg'in tus oladi hattoinki bu 800 kishilik askarlar o'zlarining bor mahorat kuch qudratlarini ko'rsatib dushmanni mag'lub qilishlikka ham muvaffaq bo'lishadi Qutayba buni kuzatib turar edi va jar soladiki, dushmanni mag'lub bo'lganligini ko'rmayapsizlarmi deydi. Insonlar ham buni ko'rib, dushmanni mag'lub bo'lganini ko'rmayapsizlarmi deb hamma bir ovozdan jar soladi. Va yana Qutayba e'lon qiladiki, kimki bir bosh olib keladigan bo'lsa unga 100 dirhamdan deydi. Juda ko'plab boshlar uni oldiga olib kelinadi. Ya'ni insonlarni jangga yana ham tezlashlik uchun shunday bir rag'batlantiradigan ishlarni ham qilgan. Ayni mana shu kunda turklarning podshohi Xoqon va uni o'g'li ham jarohatlanadi. Alloh subhanahu va taolo Buxoroni fath qilishlikni musulmonlarga ayni mana shu kun nasib qiladi. Buxoro fath bo'lgandan keyin Qutayba Buxoroni yana Tog'shotga qaytarib beradi. Tog'shot ma'lumingiz bo'lsinki, u musulmon bo'lgan va hatto Qutaybaga bo'lgan muhabbati sababli o'z o'g'liga ham Qutayba deb ism qo'ygan bo'ladi. Bu voqea 90-hijriy sana milodiy 708-yil bo'lib o'tgan. Mana bunday fathlarni Qutaybani kundan kunga qudratiga qudrat, futuhatlariga futuhatlar qo'shilayotganini ko'rgan Bodg'iz podshohi Nizik o'z sulhiga mana shu o'rinda xiyonat qiladi. Nizik Qutaybani oldiga keladi-da, menga ruxsat bersangiz, men ketay dedi. Qutayba unga ruxsat beradi va u ketayotib aytadiki, albatta Qutayba menga izn berganligi uchun hali nadomat qiladi dedi. u boradida borib balx podshohiga bozonga ya'ni Ruzning podshohi toliqon podshohiga faryob va javzjon podshohlariga hokimlariga maktublar yozib xutaybani bo'shatishlikka va unga yordam berishligini so'rab hammasiga maktub jo'natadi va yana qobilga ham maktub yozadiki uni qo'llab quvvatlashini va o'zini ahli oilasini ko'ch ko'ronlarini Qobulga jo'natishligini, bunda unga yordam berishligini so'raydi. Qobul ham uni taklifini qabul qiladi, unga yordam berishligini bildiradi. Bu xabar Qutaybaga qish mavsumidan oldinroq yetib keladi. U askarlarni tarqatib, o'z mintaqalariga tarqatib yuborgan edi. Mana bu xabarni eshitganda Abdurrahman ibn Muslimni 12 ming askar bilan Boriqonga borib turishligini va o'sha yerda to'qish qish fasli tugaguncha turishligini, qish fasli tugagandan keyin esa Tahoristonga qarab yurishligini va bilginki, albatta men senga yaqinman deb tayinlaydi. Qish oxiriga kelib Qutayba Nisobirga va atrofdagi boshqa shaharlarga ham maktublar yozib, askarlar chaqiradi. Askarlar yetib kelgandan keyin Qutayba avvalo Toliqonga qarab yuradi. Toliqon ham Nizikka qo'shilgan Qutaybani yo'qotishlik harakatida edi toliqonga kelib u yerda jang olib boradida uni ahlidan juda ko'p insonlarni qatl qiladi so'ngra faryobga yurish qiladi faryobga yetib borganda uning podshohi juda afsuslangan holatda uning mulkini ya'ni qutaybani voliyligini tasdiqlagan holatda uzr so'rab chiqadi qutayba ham uni bu uzrini qabul qiladi so'ngra qutayba balxga keladi va uning ahli ham unga kelib qo'shiladi bu yerda bir kun turgandan keyin yana nizikni orqasidan quvishlikda davom etishadi nizik bag'lon tarafga qarab yuradi va o'z orqasiga bag'longa ketadigan bir dara bo'ladi faqatgina mana shu dara bilan kirishlik mumkin bo'ladi o'shanda daraning boshiga ba'zi bir jangchilarni qo'yib ketadiki uni yo'lini to'sib turishlik uchun bu dara juda tor bo'ladi har qancha bu daradan kirishlikka harakat qilishmasin lekin kira olmaydi qutayba bir necha kun mana shu yerda tor darada ular bilan jang qilib qolib ketadi, kirishlikka qodir bo'lmaydi va ular bu mintaqalarni yaxshi bilmaganligi uchun boshqa yo'lni ham bilmas edi. Mana shunday hayron bo'lib turgan vaqtda Nizikning qanday qilib qo'lga tushirishlik haqida fikr qilib o'tirganda, shunda bir odam uni oldiga kelib, undan omonlik so'raydi. Evaziga qal'aga darani orqasidan kiradigan yo'l bilan yo'llab qo'yishligini va'da qiladi. Tabiiyki Qutayba unga omonlik beradi va u ham Qutaybani askarlarini yetaklab qal'aga daraning orqa tarafidan bo'lgan yo'lni ko'rsatib qo'yadi. Qutayba askarlari Nizikning jangchilari xotirjam o'tirgan vaqtda bostirib kiradi va ularning ba'zilarini o'ldiradi va qolganlari qochib ketadi. Darani har taraflariga tum taraqay bo'lib qocha boshlaydi. Qutaybaning daraga kirganligini eshitgan Nizik ham Bag'londan chiqib endi Farg'ona tarafga qara yo'l oladi. U o'zining oila a'zolarini, yuk taqlarini esa Qobilga jo'natadi. Albatta, uni orqasidan quvishlikda davom etadi. Abdurrahman ibn Muslim al-Bohili orqasidan quvib boradi, hattoki Kuruzga yetib borganda uni muhosara qilishlikka muvaffaq bo'ladi. Nizik Kuruzdagi qal'aga kirib, atroflarini bekitib, to gacha mana shunday muhosirada qoladi oxiri uni qo'lidagi narsalar taom oziq ovqat hamma narsalar tugab unga endi ocharchilik kela boshlaydi lekin mavsum tugab qish kirib kelayotgan edi albatta katta qo'shin bilan yurishlik bu qish mavsumida qo'shinga juda og'irchilik qiyinchilik tug'diradi qutayba salimni chaqirib uni ya'ni nizikka borishligini va omonlik bermasdan bir narsa qilib hiyla qilib uni o'z oldiga olib kelishligini buyuradi salim juda aqlli dono inson nizikning oldiga boradida bir amallab hiyla qilib uni qutaybani oldiga olib kelishlikka muvaffaq bo'ladi qutayba nizik olib kelingandan keyin atrofdagilardan mashvara qiladida uni o'ldirishlik mashvarasini beradi hamma va mana shunday qilib uni o'ldirib uning makruh hiylasidan qutuladi nizikning o'ldirilganligini eshitgan boshqa shahar ahillari Jozjon masalan o'z elchisini jo'natib bizga omonlik bering deydi. Qutayba unga omonlik beradi bir shart bilanki o'z ahli baytidan bo'lgan bir nechta odamlarni unga garovga berishligini shart qiladi. U ham garovga odamlarni olib keladi, topshiradi va qaytib ketayotgan vaqtda yo'lda vafot etadi. Shunday qilib 91-hijriy sanada nizikning qilgan g'alayoni va uning makru hiylalaridan batamom qutiladi. Nizik fitnasidan qutilgandan keyin Shuman ahli ham o'z sulhini buzadi. Qutayba ularga ikki elchisini yuboradi. Bittasi arablardan bo'ladi, ismi Ayyash ibn Abdullah al ghanawi va boshqasi Xurasan ahlidan bo'ladi. Ya'ni bular borib Shumanni yana sulh qilingan narsani ado qilishlikka chaqirishligi kerak edi. Bu ikkisi Shumanga yetib kelgan vaqtda Shuman ahli chiqib bu ikkisiga qarshi kurasha boshlaydi. Xurosonlik elchi qochib ketadi. Amayash ibn Abdullah al-G'anaviy esa ular bilan jang qiladi va mana shu yerda shahid bo'ladi. Uning badanida 60 ta ziyod jarohat izlari topilgan edi. Ayyashning qatl qilinganligi xabari Qutaybaga yetib kelgan vaqtda o'zi askar olib Shumanga yurish qiladi. Yetib kelgan vaqtda Solih ibn Muslim o'z ukasini Shuman podshohiga yuboradi, chunki bular eskidan tanish bo'ladi. Solih Shuman podshohini yana itoat qilishlikka da'vat qiladi. Agar itoat qiladigan bo'lsa, Qutaybani o'zi rozi qilishligini bildiradi. Lekin Shuman podshohi bosh tortadi va aytadiki, "Sen meni Qutaybadan qo'rqityapsanmi? Va men eng mustahkam qal'a sohibi bo'lsam" dedi. Bu xabarni Qutayba yetkazganda, Qutayba Shumanni muhosara qiladi va manjaniqlarni qo'yib, toshlar otib, uni buzishlikka harakat qiladi. Bunday hujumlarni ko'rgan Shuman podshohi Qutaybani albatta bir kun zafar quchib kirib kelishligini ko'rib, qal'a ichidagi barcha mol-mulkini to'playdi-da, oxiriga yetib bo'lmagan bir quduqqa tashlatadi va o'zi qal'a darvozasini ochib tashqariga chiqadi-da musulmonlar bilan jang qiladi va mana shu yerda o'ldiriladi. Qutayba Shumanni bu safar endi kuch bilan fath qiladi va u yerga kirib jangchilarini o'ldirib, ayoli bolalarini cho'ri qiladi. So'ngra Shahrisabzga va Nasafga boradi, u yerlarni esa sulh bilan fath qiladi. Keyin Buxoroga borib turadi va Buxoroda turgan vaqtda Faryobga bir qo'shin jo'natadi. Faryobga bu qo'shin borib Faryobni yoqib tashlaydi va o'z ukasi Abdurrahmanni esa Sug'utga jo'natadi. va Abdurrahman Sug'utga borib, Qutayba oldin sulh qilgan narsani Sug'utdan olib qaytadi. Va mana bu ishlarni tamomiga yetkazgandan keyin Qutayba o'z poytaxti Marokka qaytib ketadi. Bundan so'ng 92-hijriy sanada ham bir nechta qo'shinlarini Qutayba ba'zi bir taraflarga yuboradi. U yerlarda jang bo'lmaydi, ular jangsiz e, jizya to'lashlikka rozi bo'ladi. 93-hijriy sanaga kelib Qutayba Xorazm bilan sulh qiladi va Xomjard bilan jang qiladi. Bunga sabab Xorazm podshohi zaif bo'lganligi uchun uning ukasi o'zidan kichkina ukasi butun ishlarni undan tortib olayotgan, uni mol-mulkini, ahli oilalarini ham tortib olib hibs qilgan bo'ladi. Xorazm podshohi Qutaybaga yashirincha bir maktub yo'llaydida, uni Xorazmga kelishligini va Xorazmga kelib, ukasi va uning sheriklaridan saltanatni tortib olib berishligini va o'zlarini orasida Qutayba nima xohlasa shun bilan hukm qilishligiga so'rab bir maktub yo'llaydi. Xorazm podshohi bu xabarni hammadan sir tutadi. Qutayba ham aynan talabni qabul qiladida askarlarni tayyorlab sug'utga ketayotganday qilib ko'rsatadi xorazm ahli esa o'z ishlari bilan demakki qutayba bu yil sug'utga qarab yurish qilyapti deydida o'z ishlari bilan xotirjam mashg'ul bo'lib turganda nogohon to'satdan qutayba askarlari xorazmda paydo bo'ladi shunda xorazmning kattalari xorazm podshohsiga keladida jang qilishlikka chaqiradi u aytadiki bizni jang qilishlikka toqatimiz yo'q lekin qolgan boshqa insonlar qilgandek biz ham jizya to'lab to'lashlik bilan sulh qilamiz deydi va shunga hammalari kelishadida qutaybaning oldiga kelib sulh qilishadi jizyaga ko'ra hamda ukasiga qarshi xomjartga qarshi urushlikka yordam berishligini ham kelishishadi qutayba bu jizyani qabul qiladi va o'z ukasi abdurahmonni xorazm podshosiga qo'shib Xomjardga qarshi jangga yuboradi. Ular u yerga borib jang qilishadi va u yerda uni o'ldirib, yeriga g'olib chiqadi va Qutayba Xorazm podshosiga uning ukasini va unga sherik bo'lgan boshqa amirlarni tutib Xorazm podshosiga topshiradi. Xorazm podshosi esa bularni o'ldirib, mol-dunyolarini Qutaybaga beradi. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته